для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пяты кош. Саша глядзіць на кошык, напоўнены бульбай, не можа ўспомніць, які гэта па ліку. Чатыры яна высыпае ў гаспадарскія мяшкі пяты ў свой. Іх ніхто не правярае, няма ў вёсцы сям'і больш сумленнай, чым сям'я Фёдора Траянова. Гэта ведаюць усе. Саша часта забывае лік кашам, а таму часта і пяты, і шосты высыпае гаспадарам – Калі побач поля яна лічыць. Цяпер полі няма. Саша адчувае, што гэта больш, чым чацвёрты кош, але не зусім упэўнена, што гэта так. Ёй шкада сваёй працы, сваіх парэпаных рук, якія моцна баляць. Слёзы засцілаюць вочы, зноў двоіцца ручка кошыка, зноў плыве сасняк. Яна ў злосці высыпае бульбу сабе ўпершыню, калі не ўпэўнена ў ліку. Гэта Надел чалавека, які кінуў сваіх, уцёк з арміі, вярнуўся дадому і цяпер вельмі стараецца разбагацець. Саша ненавідзіць гэтага чалавека. Яна моцна пасварылася з полі, калі тая аднойчы пашкадавала, што іх бацька не вярнуўся. Старому 56-ы год, які з яго салдат. А з братам яна пабілася самым сапраўдным чынам і ўжо можа месяц не гаворыць. Наляцеў дождж прагнаў хмару. Сыпануў дробны асенні дождж. Саша ўскінула на галаву пусты мяшок, ледзь разагнула стомленую спіну. На полі яшчэ некалькі такіх жа маркотных схіленых постацей. Бліжэй за ўсіх старая крыўчыха. Бабулі гэтай каля 80 год яна адзінокая і ўжо многа дзён сама выбірае свой загончык адзін-два кашы ў дзень. Саша колькі разоў памагала бабулі. Раптам ёй здалося, што старая галосіць. Прыслухалася. Не, не галосіць, спявае. Але так журботна, што ў Сашы сціснулася сэрца, услухалася лепш і разабрала асобныя словы. Ой, сеяла, ды не валачыла, усё поле слёзкамі заліла. Ніколі яна не чула гэтай песні, гэтага нуднага гаротнага матыву. Але словы, словы недзе чула. Саша вельмі хочацца ўспомніць, дзе ад каго чула яна словы гэтай песні. Дож сціх, ён цэлы дзень ідзе вось такімі перагонамі наляціць, цыпаней нечакана сціхае, і нясмела нейкі, як бы несапраўдны, не Пайшоў бы надоўга можна было пайсці дадому да ленкі пагрэцца адпачыць. Саша знаходзіць у пажоўклай палеглай траве, калі ў е бульбы выварочвае капаніцай мокрую зямлю, якой блішчаць белыя бульбіны, выбірае іх і думае аб песні. І раптам успамінае: быў у іх школе настаўнік літаратуры, малады паэт, які ведаў многа розных песень, прымавак, Дык вось ён некалі дэкламаваў словы гэтай песні, прыводзячы яе як узор фальклору прыгоннага часу. глухія песні вярнуліся прыгонныя. А дзе цяпер той настаўнік? Ён жа да гэтага года быў у іх школе вучыў Данілу, яны на рыбу разам хадзілі. Думкі яе зноў вярнуліся да брата. Эх, Данік, Данік, добрыя людзі цябе вучылі, Я цябе так любіла, нянчыла малога, А ты Куды ты хіліся? За кім ты ідзеш? Няўжо яны запаланілі тваю душу, Няўжо ім удаецца паланіць і душы людзей. З болем, злосцю і крыўдай думала яна пра брата, Але разам з тым упершыню ўзнікла думка, што сама яна магчыма. Так сама няправільна паводзіць сябе ў адносінах да яго. Паступова думка гэтая робіцца перакананнем. Ён дзіця яшчэ блазнюк захапіўся вайной зброяй, трэба змагацца за яго, трэба адарваць ад кузьмы. Кузьма іх стрыечны брат, першы паліцэйскі ў вёсцы. Цяпер начальнік паліцэйскага паста, вярхоўная ўлада, як ён думаў, сам крычаў п'яны. «Галоўны здраднік!» – назвала яго Саша. Здрада Кузьмы была вельмі балючым ударам, і яна дагэтуль не можа зразумець, што штурхнула маладога чалавека з працавітай сям'і на такі шлях. Саша разумела, калі ў паліцэйскі пайшоў сын кулака гніды. Не здзівілася, калі ў паліцыю запісаўся былы яе аднакласнік Колька Трапаш. Гэта і ў школе быў мачужнік, курэц, карцёжнік. Ды да і сям'я у іх нейкая бесталковая, іх у вёсцы цыганамі завуць. А Кузьма з такой паважанай сям'і... Маці яго... Яго родная сястра іх бацькі, надзіва сумленная, набожная і працавітая жанчына. Калі расказвалі, што ніхто не бачыў, калі яна спіць і есць, то Саша верыла гэтаму. Тётка Хадоска перакусвала непрыкметна каля прыпечка, зводзіла вока дзе-небудзь у разоры за полівам ды зноў за працу. Кузьма ў бацька кажуць, не такі быў цягавіты працавіты, часам заглядаў у чарку, але і яго ўспаміналі з павагай. Саша яго помніла слаба. Ён памёр у першы год калектывізацыі. На руках у тёткі асталося шасцёра дзяцей, і яна ганарылася, што выгадавала іх, вывела ў людзі. У навуку яны не пайшлі, толькі адна з малодшых дачок скончыла педвучылішча набожная хадоска і не імкнулася іх вучыць. Няхай на зямлі працуюць, казала яна. Зямелька усіх пракорміць. Але дзеці чамусьці не затрымліваліся ў калгасе. Самы старэйшы прыстаў у прымы ў горадзе ў сям'ю рабочага. Адна дачка выйшла за лесніка, другую звёз нейкі шафёр украінец. Самы працавіты па маці быў Кузьма. У школе ён вучыўся не надта, але затое з малых год карміў сям'ю рыбай. Ён быў такі заўзяты і ўдалы рыбак, што вопытныя старыя рыбаловы ахвотна раяліся з ім і бралі з сабой. А яшчэ ён захапляўся коньмі. Скончыўшы гадоў за сем, чатыры класы Кузьма стаў калгасным пастухом. Потым наняўся на коні завод і працаваў там год 5. Ажаніўся. Прывёз да маці жонку. І раптам гады за два перад вайной апынуўся ў рыбалавецкай арцелі недзе на Дняпры. Адтуль ён і з'явіўся ў родную вёску паліцэйскім, неўзабаве пасля ўступлення немцаў, да якіх ён трапіў, як высветлілася яшчэ месяца паўтара назад пад жлобінам. Пакуль ён быў проста паліцэйскі, і пры тым адзін у вёсцы, то не надта мазоліў вочы людзям, больш сядзеў дома. Але як толькі стаў начальнікам паста і атрымаў пад сваю ўладу яшчэ двух чалавек, адразу ж чамусьці зрабіў абход усіх сваіх сваякоў. Зайшоў да Траянавых. Ужо крыху падвыпіўшы недзе, павітаўся гучна, весела. Хайль, дарагія сёстры! Саша адвернулася. Гэта яго укалола, і ён з іроніі спытаўся. Не падабаецца табе, сястрычка, а? Вядома, <laughs> дзе табе будзе падабацца? Ха-ха! ты ж камсамолка. Цябе савецкая ўлада вывучыла. А цябе яна крыўдзіла, злосна кінула Саша. Ха, не крыўдзіла, але і ходу не давала я мазалямі кавалак хлеба зарабляў. Куды ж гэта табе ходу не давалі? Гаспадаром стаць? кулаком? О, вось-вось, так ваша ўлада і разважала. Чуць станавіўся чалавек на ногі багацеў кулак на салаўкі яго. Вось, якое нутро ў цябе, а? Не ведала. Значыцца, ты спадзяеся, што немцы за тваю службу... Маён так табе дадуць, а? Панам зробяць. А мы будзем батрачыць у цябе так? Поля спалохана падавала Сашы знакі. Маўчы, маўчы, каму ты гаворыш, думай. Кузьма заўважыў гэтыя знакі. Што ты там моргаеш, Поля? <laughs> Баіся. Не бойся. Я ж не чужы, брат, я сваіх не пакрыўджу. Толькі каб мне сваякі ножкі не падстаўлялі, падтрымайце мяне, будзеце жыць і гора не мець. А што думае Саша? Гэта мне і так вядома. Нічога, нічога, перамелецца мука будзе. Людзі не адразу разумеюць. Адзін ты адразу разумны стаў. Зноў не вытрымала Саша. сказаў на гэты закід, гаварыў далей. А батракамі ніхто вас рабіць не думае. Кожны будзе жыць, як ён хоча. Ніхто не будзе стукаць у вокны, выходзь на работу. Ты на доктара вучылася, ідзі працуй доктарам. Я ўжо гутарыў у воласці з бургамістрам, каб медпункт у нас зноў адкрыць. Для цябе, Саша, месца. Гарантую. Дзякуй за ласку. З горкай іроні адказала Саша з нейкай дзіўнай салодай, адчуваючы, як расце ў ёй непрыстойнае жаданне плюнуць браціку ў чырвоную п'янаватую фізіяномію. Ты ж не немцаў будзеш лячыць сваіх людзей. Ой, не чапай яе, Кузьма, а? не чапай! Рашуша запярэчыла поля, звяртаючыся, аднак, да паліцэйскага ветліва. Яна нездаровая, не трэба ёй працаваць, як-небудзь так прыжывём. <laughs> Протестуйте. Кисло усміхнувся Кузьма. Ну що ж, протестуйте. Тільки... І ён погразив пальцем. Глядіть у мяне, каб з гэтай хаты не виходила ні слова, ні яще што. Ты, Поля, разумная дзяўчына, я цябе ведаю і спакойны. От ты, Саша, гляди! Язык не распускай, я за тебе отказывать не жадаю, помни, ни парадков, ни водная улада не любить. Не бойся, Кузьма, не бойся, мы не подведем, заспокоила его Поля. Саша адчувала, што калі пойдзе гаворка далей, то сваркі ім не пазбегчы, можа і горшае, што здарыцца. А таму, узяўшы з калыскі ленку, дэманстратыўна палезла на печ. Яна заўсёды там хавалася, калі здаралася ў хату заходзілі немцы. Цяпер яна вырашыла, што будзе гэтак жа хавацца і ад паліцэйскіх у тым ліку і ад кузьмы, Няхай ведае, якая ў іх улада. А гутарыць з ім прыніжаць сваю годнасць. Больш яна не скажа ні слова. Чаму ён сядзіць? Ішоў бы прэч хутчэй, навошта поле заводзіць з ім гаворку пра здароўе цёткі, пра надзелы зямлі. У хату ўвайшоў Данік. А, э, Даніла, здароў, брат! Кузьма падняўся насустрач, высока ўзняў руку, каб ляпнуць далоню ў далоню па сяброўску з размаху, але Данік працягнуў руку не адразу, і шчырага прывітання, як чакаў Кузьма, не атрымалася. А Даніка ў позірк, нахмураны, непрыветлівы з-пад ілба ўрэшце вывіў паліцая з раўнавагі. «Што ты на мяне ваўком глядзіш?» спытаў ён спачатку ціха, потым злосна крыкнуў на ўсіх: «то вы на мяне ўсе так глядзіцё, а? Як на ворага, Што я вам зрабіў? Акрамя злосці, у гэтым выкрыку былі роспач і страх. Гэта табе здаецца, кузьма, Просто по-сваяцку, але як старэйшая малодшаму сказала Поля. Даніла на ўсіх так глядзіць, у яго характар такі. Але Кузьма ператварыўся ўжо з брата ў суровага начальніка паліцэйскай варты, які адчуваў сваю ўладу над людзьмі, ён караў за позірк, які яму не спадабаўся. Вось што. Ты, брат, злосна кінуў ён Данілу. Не думай, што мне невядома, чаго ты па лесе бадзяешся. Людзі бачылі. Зараз жа здай усё, што знайшоў, а то я буду з табой іначай гаварыць. Юнак пільна паглядзеў на паліцэйскага, і раптам твар яго расплыўся шырокай задаволенай усмешкі. Нічога не сказаўшы, Данік выйшаў з хаты, хвілін праз пяць прынёс рускую вінтоўку без затвора, нямецкі аўтамант з раструшчаным прыкладам і цынкавую скрынку патронаў. «Вось, што я знайшоў! Бяры!» Працягнуў ён зброю кузьме ўсё, з той жа усмешкай быццам радаваўся, што знайшлося каму перадаць усё гэта. Поля ажно ахнула. «Боже!» Ты хаваў такія цацкі, а на шыбеніцу захацеў дурань гэткі. Усё? Больш нічога няма? Сурова спытаў Кузьма, разглядаючы аўтамат і мяркуючы, ці можна яго адрамантаваць. Было б чым выхваляцца перад іншымі начальнікамі пасто, бо зброі ў іх не густа. Я... На шыбеніцу не хачу, адказаў Данік. Кузьма зарагатаў і па-сяброўску ляпнуў яго па плячы. Правільна, брат ты ж малайчына, глядзі, які ты вырас. Ха? Я цябе гады два не бачыў. Мужчына, будзеш правільна весці сябе, у паліцыю вазьму. Хочаш? Ах поля не пустить!» Покорливо и наивно схилил голову Даник, хитро играючи на почуттях старейшей сестры. поля пасля гэтых слоў як бы зноў адчула сваю ўладу над ім. Што ты плявузгаеш, Кузьма? Паліцая знайшоў, а? <laughs> Вось возьму папругу, усю скуру спушу на тваім паліцаі, Я яму яшчэ гэтыя цацкі не дарую, знайшоў, што цягнуць у хату, о <laughs> о о строга яна ў цябе, маці!» Жартаўліва штурхнуў Кузьма юнака. «Кабы цябе, маці, з рук не выпустила, можа, чалавекам астаўся б!» Забылася поле насцярожнасць, якой прытрымлівалася ў размове з ім. Кузьма нахмурыўся. «Ну-ну, што ж я цяпер, не чалавек, па-твойму?» Ты яшчэ лічыш сябе за чалавека. Здраднік ты, а не чалавек, вельмі хацелася Сашы крыкнуць з печы у твар яму гэтай пякучай словы. Але яна стрымалася: Навошта нажываць ворага ды яшчэ і раздражняць яго. Выконваючы зарок, які дала з сябе, яна не сказала больш ніводнага слова, пакуль паліцай размаўляў з Данілам і полей. Калі ж ён нарэшце забраўшы зброю развітаўся, па ўсім відаць задаволены сваім візітам, Саша са знявагай кінула брату: "Заячая твая душа". Ён змаўчаў на гэтую абразу. А поле ўхваліла яго ўчынак: "Што ты, Саша?" Дякуй Богу, што ў яго хапіла розуму аддаць гэта Кузьме. Усё-ткі свой чалавек. Немцы знайшлі б. Ой, страшна падумаць, што маглі б зрабіць. калі праз колькі дзён Данік пачаў наведвацца ў школу, дзе размяшчаўся паліцэйскі пост і весці сяброўства з кузьмой і колькам трапашам, Поля катэгарычна запатрабавала: Каб нагі тваёй там не было. Саша падтрымала старэйшую сястру. Як табе не сорамна, а яшчэ плакаў над э, Алёшам кошалевым і над дзедам, А цяпер цябе да паліцаю пацягнула. Эх ты, хутка сваіх людзей пачнеш забіваць. Не ваша справа, агрызнуўся брат. Ах, не наша, не наша, ну дык, Иди, иди, иди, лежи немцам боты!» кланяйся ім, Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.